Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocírculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web www.ondasonolaradio.com Hoy vamos a empezar un monográfico sobre el dark ambient, subgénero de la música electrónica derivado del ambient que se caracteriza por tener tonos discordantes y un sonido musical siniestro u oscuro. El dark ambient surgió en los años 80 con la introducción de nuevos sintetizadores y la tecnología en el género de música electrónica y otros avances técnicos en la música. Uno de los primeros discos del género es Ambient 4, On Land, de Brian Eno. El dark ambient es un género diverso, ya que está relacionado con la música industrial, el noise e inclusive el black metal. Vamos a escuchar a continuación parte de Ambient 4, On Land, publicado en abril de 1982 del músico de ambient inglés Brian Eno. Se trata de la entrega final de su serie Ambient, que comenzó en 1978 con Music for Airports. El término Dark Ambient fue acuñado a principios de la década de 1990 por Roger Carmanick para describir la música de raison y artistas relacionados que están fuertemente asociados con el sello discográfico Cold Meat Industry. Raison es un músico sueco de ambiente industrial. Bajo este nombre se esconde Peter Anderson, que creó Raison d'être en 1991 Vamos a escuchar a continuación Moldering the Forlorn 2, que se encuentra dentro de Collected Works, publicado en 2013. El dark ambient tiene sus raíces en la década de 1970 con la introducción de unidades de efectos, sintetizadores y tecnología de muestreo más nuevos, más pequeños y asequibles. Los primeros elementos del género se pueden encontrar en el álbum de 1978 de Throbbing Crystal, DOA, The Third and Final Report of Throbbing Crystal. Throbbing Gristle fue una banda británica de industrial que evolucionó del grupo performance llamado Com Transmissions. Los miembros fundadores de Throbbing Crystal fueron Chris Carter, Genesis P. Orridge, Cosi Fanny Tutti y Peter Christofferson. Vamos a escuchar a continuación una muestra de este disco. listening to you, discrediting myself for you. You didn't see me on the floor weeping. You didn't see me lying by the door. situation we can't fight. and rabbits. Wolves. Look, he's got a I smell Vamos a escuchar a continuación parte de la banda sonora de Eraserhead, Cabeza Borradora en español, una película de terror del director estadounidense David Lynch. Estrenada en 1977 y protagonizada por el actor Jack Nance, Eraserhead fue el primer largometraje de Lynch. Se trata de un filme abstracto con escenas oníricas y perturbadoras que el espectador puede interpretar de diferentes maneras posibles. La banda sonora y el diseño de sonido estuvieron compuestos por David Lynch y Alan R. Splett, fallecido diseñador de sonido que colaboró con Lynch en su cortometraje de 1970, The Grandmother, y más tarde en las películas Cabeza Borradora, El Hombre Elefante, Dune y Terciopelo Azul. Splett falleció en 1994. girl named Mary called on the payphone and said she's at her parents' and you're invited to dinner. here, stranger. We've got chicken tonight. Strangest damn things. They're man-made. Little damn things. Smaller than my fist. But they're new. I'm Bill. Hello. I'm Henry. this before, but 14 years ago, I had an operation on my arm here. Eh, doctors said I wouldn't be able to use it. Well, what the hell do they know? I said, and, and I rubbed it for a half hour every day, and, then I got so I, I, could move it a little, and then and I, and I got so I could turn a faucet, and, and pretty soon I had my arm back again. Now I can't feel a damn thing in it, all numb. I, I'm, I'm afraid to cut it, you know? Mary usually does the carving, but maybe tonight you'll do it, Henry. All right with you? Of course. I'd be happy to. Do I just, uh, just cut them up like regular chickens? Sure, just cut them up like regular chickens. Drew and Mary have sexual intercourse. Why? Did you? Why are you asking me this question? None of this still not sure it is a baby. seguimos con Tangerine Dream y parte de su álbum Sight. Tangerine Dream fueron importantes precursores del género. Han formado parte del grupo decenas de músicos a lo largo de los años. Edgar Froese fue fundador y único miembro estable desde su creación en 1967 hasta su fallecimiento en enero de 2015, su primer álbum doble, Sight, de 1972, abandonó cualquier noción de ritmo o melodía definible, a diferencia de la mayoría de sus álbumes posteriores. Tangerine Dream es un grupo alemán de música electrónica que surgió en el marco de la llamada escena krautrock de finales de la década de los 60. Se los considera pioneros del ambient y del uso de los secuenciadores, su música es instrumental y electrónico basada en el uso de sintetizadores, en el primero de los temas del disco, Birth of Liquid Pleiades, también participan como músicos invitados Florian Fricke de Popolvo. Vamos a escuchar un extracto. Y hablando de Florian Fricke de Popol Vuh, vamos a escuchar para despedirnos su debut titulado Affenstunde. Originalmente publicado en 1970, la legendaria banda alemana de krautrock sacaba entonces el máximo partido a sus recursos multiinstrumentalistas, creando una insólita amalgama de sonidos electrónicos, sintetizador Moog y percusiones tribales de corte tradicional a también se les recuerda por las colaboraciones con Werner Herzog, compositor de bandas sonoras de películas como Aguirre, The Wrath of God, Nosferatu y Fitzcarraldo, entre otras. En las locuciones estuvo Elena y en la selección musical y edición César. Hasta el próximo programa.